KD Lang der med 'Tune In To My Way'. Hvordan håper jeg fikk litt liv i dere, folkens? ja, det var i hvert fall en uh, mer uh, eh, opptempo-låt enn det tidligere vi har spilt her. i Kontrafon. Kanskje litt for mye i den retningen. jeg vet ikke. Oi sann. <laughs> Men ok. Vi skal gå over til en kjent og kjær artist ja, da, som eh, dere gjerne har hørt før. Det er futt i denne karen her også, da, men kanskje mer innenfor countrymusikkens stil. Eh, skikkelig stil. Eh, altså skikkelig, skikkelig i gåsehudet. Eh, vi har da øh, funnet frem en LP med en som heter Ricky Skaggs. Vet du om dere har hørt om han? Eh, han har jo en ny LP ut som heter Coming Home to Stay, der han øh, virkelig svinger seg godt. Og vi har jo vært henne i den platen tidligere også her i Kvantoform. I kveld skal vi spille inn noe som heter Home What You Got. Og det er altså en låt som får deg til å kanskje skulle tilbake. Kribli, ja, beina. Og det er GD Crow som spiller banjo på det kuttet. her for øvrig. and I don't mean maybe venne seg til med en gang. Dette her er altså den nye konkurransevinjetten i Grand Forum. Etter mye frem og tilbake og leiting i platebokene så fant vi endelig en som vi syntes passet. Ja, ja, Vi må ha litt fornyelse her, vet du. For det at eh, de andre konkurransevinjettene de er faktisk forsvunnet i tidens eh, løp, altså. Skal vi si det sånn at de er overspilt? Collectors items. ja. <laughs> Så, eh, så de, de, som har de på tape, det har noe meget Ta godt vare på dem. Ta godt vare på dem. Kanskje en dag går de på auksjon. You never know. Vi skal ha gåe her med en, en, en, eh, veldig spennende artist som ja. i sin tid var medlem av Bill Monroes bluegrass-gruppe. Men Skal vi først trekke de eh, fra forrige konkurranse? Ja, nå har jeg jo en foregrep bil. Jeg de vinnerne, altså. Kveld, ja, ja, Så det skal vi se Vi tar altså det forrige, det rette svaret på forrige konkurranse, det var Porter Wagner og Dolly Parton. Og eh, det er tydelig det at eh, det er noe som veldig mange vet. Vi har fått eh, ja, jeg ser det, den fineste bunken på svært, svært lenge. Ja, det er sant. Og virkelig bra. Masse nye navn. Og vi har en her som heter Frank Hillman. Han har vel ikke vært med i Hillman, han, men han heter iallfall det. Han eh, bor faktisk i Mjølkeråen her utenfor eh, Bergen. Og eh, han har riktig svar, han ønsker seg faktisk en LP med Ian Tyson. Så det skal nok vi klare å fikse. Neste mann det var sånn mann, han heter Petter Olsen. Han bor i Solsvingen 25, 6014 Ålesund. Gratulerer til deg. Han ønsker seg en LP med Maricus Gags. Kanskje det også kan gjøres noe med. Ja, skal vi se, så har vi en her som um som heter Jan har svart riktig, da. Og eh, han ønsker seg en eh, LP her med Har ikke han skrevet hvem det er, da? Har ikke skrevet eh, hvem som har eh, Han har glemt å skrive adresse på det, så må trekke et nytt der. Ja, det... er... det... er en her som har vunnet, da, som ikke skriver adressen sin av navnet. Ja, det, det var litt synd. Der gikk det toget. Ja. Men ok, det husker han sikkert til neste gang. Ja. <laughs> Vi skal iallfall trekke sistemann. Han heter Vidar Lund. Han bor i Lutvannsvingen nummer 80676 Oslo 6. Og han har ganske riktig skrevet Dolly Parton og Porter Wagner. Og eh, den karen her som egentlig hadde vunnet, da, han eh, bor på Sundebru. Og eh, han ønsker seg samtidig en og høre noe med Mac Wiseman gjør the best of all the leading brands. Så hvis du som eh, har vunnet her, hører dette, her, så kan du gi oss et ord. Skal vi se hva vi kan fikse. Det skal vi gjøre. Ok, Da skal vi over til det som vi innledet med her, og det er nemlig den artisten som vi skal ha som <clears throat> ukens konkurranse. da, Og han mm. var som medlem i Bill Monroes Bluegrass Boys, blant annet. Ja da, og eh, han eh, hadde en egen gruppe, som vi kan jo nevne at gruppen hans het Sunny Mountain Boys. Ja, det må vi ha lov å si. Ja. Og faktisk, den melodien som vi spilte med Ricky Skaggs, var dette mennesket ansvarlig for. Den var han skrevet, ja. Så vær så god, folkens. Come and listen to my story, if you will. I'm gonna tell about a gang of fellers from down at Nashville. I'll start with old Red Foley doing his Chattanooga shoe. We can't forget Hank Williams with his good old lovesick blues. It's time for Roy to go to Memphis on his train. Minnie Pearl and Rod Brass filled with lazy Jim Bates. Turn on your radio, I know that you will wait. Hear little Jimmy Dickens sing, take an old potato and wait. There'll be guitar rainbow picking too. Bill Monroe singing empty my Kentucky blue. Ernest took number two wrong won't make a right at the Grand Ole Opry every Saturday night. There is uncle Dave making his go-to fan club hand. Cowboy Copa singing tragic romance. Seinfeld and deliver with Sam and Kurt McGee. And the master ceremony is the Mr. George Hay. There is Lonzo and Oscar up popping bubble gum. George Morgan singing candy kisses, yum yum. Got a hole in my bucket, bringing in that Geordie mail. We'll play the bluegrass breakdown and dance to the chicken reel. There'll be guitars and fiddles and banjo picking too singing after my Kentucky blue, Ernest of number two on won't make a right at the Grand Ole Opry every Saturday night. loved your singers in all kinds of ways, but none could sing the old songs like Bradley Kincaid. With his old hound dog guitar and the famous blue tail fly, string means and Hank Snow and old fiddle and chubby wild. There'll be guitars and fiddles and banjo picking too. Bill Monroe singing "After to my Kentucky Blue," Ernest of number, Jerome will make her right at the grand old Saturday night. Ja, det var skikkelig mountain music der. Ja. Vel, eh, svarene folkens sender vi til boks 727. Country Forum 5000 og 1 Bergen. Og eh, bruk helst da. og uh, lykke til, får vi si, og uh, sjekk opp diverse ting. Der har jo en del oppslagsverk og ting som dere kan bruke. Det er gøy med bluegrassmusikk, og vi kan ikke gi oss med dette her. Vi har nemlig en veldig trofast lytter som har fulgt med oss i mange år. Hun heter Kari Sundt. Og eh, hun skriver her at hun ønsker seg noe med Osborne Brothers. Ja da, og det skal vi eh, etterkomme her i kveld. Det blir litt bluegrass her, men det er lenge siden vi har hatt noe særlig av det nå, så nå, nå, nå var det på tide, altså. Og <laughs> eh, det er en låt som heter 'Fastest Grass Alive' vi skal kjøre her, ikke det? The most wanted fastest grass alive Living somewhere on that mountainside finger picking good Kentucky fried bowling, the fastest grass alive. Up Rocky Top, there live the breeding brothers, Albert Rufus, Festus, Fred, and Little Will. They can lay that bluegrass down, slicker than a blue tick hound, smoother than the moonshine from their still. The most wanted, fastest grass alive, living somewhere on that mountainside. The Kentucky fried, won't it? The fastest grass alive. They've been the five most wanted men since their reputation reached the county seat. Now the sheriff, he cussed his men. They said I once had a bunch of boys brought in to sign up for my recruiting company. The most wanted, fastest grass alive, living somewhere on that mountainside. Finger picking good Kentucky fried woman, the fastest grass alive. sent a posse up that mountain. set place that bunch of boys under arrest. But the posse went stone blind over music and moonshine. He's still up there and he ain't come down yet. They run him right out of town. The most wanted fascist grass alive, living somewhere on that mountainside. Finger picking good Kentucky fried, wanting the fastest grass alive. The most wanted, fastest grass alive. Living somewhere on that mountainside. Finger picking good Kentucky fried boy. The fastest grass alive. Finger picking good Kentucky fried boy. The fastest grass alive. You're going to toot me again, Johnny Golly. I wear the nights any sweeter, the mornings any cooler when she was here. Or ah, was the mind just accustomed? after hearing her say good morning to you. Should I still feel the sunshine? Remembering brings to mind with thoughts of her. Mm, yes. Oh Lord, we both know things would never ever be the way they were. and her little girl illusion builds a wall of confusion between right and wrong. That stands between her and the dreams that I cherished for so long. Now faded and tattered once all that mattered when she was here. And a mind grown accustomed to hearing her say, Good morning, dear. when she was here. And a mind grown accustomed to hearing her say, a Good morning, dear. Ja, etter eh, The Osborne Brothers så hørte vi her Don Gibson som overtok med en låt av Mickey Newberry som heter Good Morning Dear. Mm. Og det var fra en, <clears throat> hva skal vi kalle, en gyllen periode med Don Gibson. Ja. Han var jo utrolig produktiv, denne mannen. Dette albumet er fra 1970 som heter A Gibsonic Album, er produsert av Chat Atkins og Danny Davies. Og det var jo på storhetstiden til RCA og Don Gibson. det. Mannen er forresten 60 år i disse dager. Han er jo født i eh, North Carolina, i Shelby, i 3. Eh, april 1928. Så vi får gratulere Don Gibson. Håper de at det står bra til med helsen. Ja, det håper vi. Eh, Iallfall eh, står det bra til, med, til helsen med, til Arne Benoni, som du får høre, Han står og og gliser her litt på coveret, iallfall med et eh, good grin rundt eh, fjeset. Og det er fordi at han er kommet ut med en ny singelplate fra et nytt album som heter Made in Nashville, My Tribute to Jim Reeves. Og han har fått med seg noen virkelig bra folk også på dette albumet her. Og som er produsert av Terry McMill, og session leader er Leo Jackson. Eller lederen av musikerne, da, for å snakke godt norsk, er altså Leo Jackson. Ja, dette her er opptakten til et album. Da, som Det er jo en singel han er kommet ut her med. Da, og uh, Den består av Won't Forget You og Yonder Comes a Sakura. Ja. Og um, vi får håpe det at det går bra med Arne Benoni. Han fortjener jo en, eh, en, en fremgang her i Norge. Det er klart det, og Den låten som heter I Won't Forget You, er jo skrevet da, som vi nevnte tidligere, av Harlan Howard, som var aktuell på Highway 101. så spilte inn av eh, songwriter som var aktuell på 60-tallet, og like aktuell faktisk i dag. Ja, Låtene hans er helt uh, klassiske, egentlig. altså. Ja. Vel, skal vi høre på I Won't Forget You. I know that I won't forget you, for I've loved you far too long. Though you don't want me now, I'll still love you till the breath in my body is gone. That's how it is with me, and you'll always the only love I have you. I'll forget many things in my lifetime, but my darling, I won't forget you. how it is with me. And you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime. But darling, I won't forget you. No, darling, I won't forget you. Arne Benoni der, innspilt i Nashville. Og mens vi snakker om norske artister som drar utenlands, så kan vi også nevne det at i disse dager så befinner Otta Johansen seg også i Nashville for å lage et album. Og vi er veldig spent på hvilken, eh, hva slags produkt som kommer ute. Han har jo fått med seg en aldeles suveren eh, produsent, som er det hotteste navnet i, i Nashville for, de, for, tiden. Og da snakker vi om eh, Mr. Buckingham. Steve Buckingham. Mm. En uh, kjent produsent. I alle fall så har han gjort en del bra ting. High Ground med Tammy var vel hans siste eh, Ja, vi kan jo bare høre på eh, den LP-en med Ricky Fans Shelton som han har produsert, ja. osv. Der er masse Så han eh, er i de beste hender. Men, men. Vi skal gå litt lenger tilbake i tiden, vi. Og vi skal etterkomme et ønske her fra Odd Granmo, som bor i Ålesund. Han ønsker å høre Ara and Charlie Levine, altså Luvin Brothers. Og vi har funnet frem en eldre LP her med de. Uh, Aira han omkom omkom jo, for en del år tilbake, dessverre. Tragisk. Men uh, denne alpen her heter 'Thank God for My Christian Home', og uh, vi har en låt her som Was Waiting At The Altar'. in it was over, and my sin sick soul he set free. I had searched everywhere but could not find. search far and wide, but I failed to find peace for my soul. Like a lost, weary traveler, then I sat down and cried, for my burdens were too great and low. Full of pride and conceited, I was lost and astray, till I laid down my soul at his feet. I found Christ was the answer, and He met me halfway. He was waiting at the altar for me. på vei fra Oslo mot sør. Jeg frøys litt og tenkte at det som jeg trengte, et varmeapparat og en vennlig sjåfør. Jeg gikk ikke lenger, en trailer med henger satt blinklyset på og kjørte inn. Men gjett hva som hendte. Det kvakk ei jente sa hei, kom ta plass fram i traileren min. Hun kjører Volvo interkuler turbotal. Som drar container langs E18 og har stadig full kontroll. Om det regner eller snør, har hun mot og godt humør. Fint å få litt selskap nattetimene mot sør. Om milene raste, vi sang og vi vaste om nåtidens prærietrafikk. Og girte og ratta på jernhestens matta mens hytta var spekka med countrymusikk. Jeg hjalp ho å lesse, ho fikk min adresse. Stikk innom en dag kveld og prat. Jeg takka for skyss, fikk tilbake et kyss av min kvinnelige trailersjåførkamerat. Som kjørte Volvo Interkul og turbotal. Som dro containeren langs E18, men som mista sin kontroll. Min adresse er som før, og i tillegg på min dør til Anette, min far og sjåfør. Min adresse er som før, og i tillegg på min dør står navnet til Anette, min far eller sjåfør.